станува жешко. Така ми се вика темата. Станува жешко. И изгледа дека се пожешко и пожешко ке станува. И тоа во секаков аспект. Ако земеме климатски, иако нити имам намер, нити пак нешто многу се занимавам со тоа, дали е вистина Она теорија за глобално затоплување, но еве тие што се поддржувачи на таа теорија и а, научници и они истражувачи сметаат дека до крајот на овој век температурата во просек може да порасне за цели 2 степени, што е поприлично многу, што ќе допринесе до покачување на нивото на морињата и океаните. Венеција ќе биде под вода, Може да Амстердам, тамо Холандија, Бангладеш, некои делови. И не само тоа, ова жешко и затоплување, кое што е приметливо, факт е дека е приметливо, може да доведе до големи климатски промени, што се случува и до, до, до проблеми со значи, огледување на разноразни земјоделски култури на некои предели, па тоа да доведе до глад, до смртна, на многу други и така натаму. Значи, може и текако многу консеквенци, последици да се случат од ова. И како што велат, следната војна, какви да е голема војна, би се водела за вода. Како одат времејата, наистина оди кон тоа. Но, станува жешко и се пожешко и на, еве, на светската политичка сцена. Видите, некои налунишеви владетели си играат со ракети и така натаму и така натаму. Значи, од друга страна гледаме а, протести, незадоволства, гнев, на сите страни во светот. Станува се пожешко, нели? и може да фали малку, уште некој, и да стане хаос. На нашата политичка сцена, ти речеме, е па е, сега се релаксират некој некако работите. Јас не би рекла, ја, ја очекувам да стане уште по-жешко. И тамо. Е, неделава имавме прилика, барем околу некои работи, да се изнаслушаме коментари и препукувања, наводно препукувања, што ја сметам дека може би само повеќе а, играње со чувствата на народот и а, испитување на пулсот на народот, сакаат да не, да не обезлише во секој поглед. И не, не зборам само за нас. Воопшто зборам. Ели околу оние иницијативи за озаконување на хомосексуални истополови бракови и така натаму. Пасте, тоа се прашања кои што и како ја прават жешка атмосферата, поготово кај нас како христијани, кои што нели треба да го дигаме моралот, да го подигнеме моралот, да го величаме Господ, неговиот закон, Како ние реагираме дали реагираме воопшто или пак некако со текот на времето ќе се претопиме во таа маса и ќе нема ништо од тоа и ќе се прифати се, онака гладко. Тоа не смее да биде кај нас, секако. Значи, жешко на сите страни. Сега ќе се префрлиме многу наназад во историјата, некаде 6 века пред Христа, на едно жешко тло. Трета глава Данијел. Познат настан. Царот Охудоносор, сакајќи ако е можно да го изигра оно пророк, она пророќство од Господа, наредил да се направи кип, огромен кип, ама целиот од злато, удирајќи на тоа дека, ете, неговото царство ќе биде вечно, неговото царство ќе трае за секојаш. И кога веќе спомнав, нели, на лудничеви владетели, овој тука некаде може да се стави во таа категорија, затоа што, нели, ќе видиме подосна и баш дека и полудел човек заради тоа што се воздигнувал и сакал да се воздигне, се воздигал над Господ. Над оној кој што вчера секавате тие што бевте, читавме, оној кој што ја има контролата на целата светска историја и оној кој што подига или спушта, односно, бута владетели и цареви. Руши, поточно. И Ајде да читаме. Цар на Охононосор одри да се направи златен кип висок 60 лакти и широк 6 и да го постава дворницата Дура во Вавилонската покрајина. Вавилонскиот цар ги повика сатрапите, наместниците, управителите, советниците, благаниците, судиите и законопознавачите и сите наместници на покрајните. Целиот крем на обштеството, сите да дојдат, цела влада да кажеме, да дојдат на свечено откривање на кипот и посветување, нели, што го подигна царот на Ордоносор. Тоа се собраа сатрапите, наместниците, управителите, советниците, резничарите, судиите, законопознавачите и сите наместници на покринската власт на откривање на кипот што го подигна царот на Ордоносор. И застанаа пред кипот што го подигна на Ордоносор. Тогаш силно извика гласникот. О, народи, племиња, јазици, еве што ви се наредува во часот кога ќе го чуете, ќе ги чуете звуците на рогот, на каволот, на харфата, на китарата, на псалтирот, на гајдата и на секви други свиралки, паднете на земјата и поклонете му се на златниот кип што го подигна царот на Охудоносор, кој не ќе падне на земја и не ќе се поклони, веднаш ќе биде фрлен во жарена печка. И веднаш после неколку мига ќе видиме дека ќе стане на вистина жешко. За некого барем. И ова многу добро знаеме, ова е сличен речник на Откровение 13 глава. Многу добро знаеме како се а, значи, поврзуваат и имаат паралелизми Данијел и Откровение како двете најбитни пророчки книги во Библијата. И знаеме дека ова се сцени, минијатурни сцени во однос на оно што ќе биде. Клањање пред кипот. Кој не се поклони, ќе биде фрлен во жарена печка. Затоа, штом го слушнаа звукот на рогот, на каволот, на харфата, на китарата, мсалтер, на сите тие инструменти, иначе падна на земјата сите народи, племиња, јазици, сетете се 13 глава откровение, сите ќе тргнат под зверот. Народи, јазици, племиња, поклонувајќи му се на златниот кип што го подигна царот на Уходоносот. И сега, вели текстот понатомо тогаш дојдео некои халдејци и ги обтужија јудејците. Кои јудејци? Оние три млади момчиња, Сидрат Мисак Јавденаго. Значи, сепак имало некој кој што не се поклонил пред кипот. И овие ги тужикаат. И пред од политички причини. <laughs> е зашто па? Нели, они зазимале високи позиции. Седрак Мисак Јавденаго. И еве сега прилика да ги истужикаме, за да, ако може, ете, ние на нивно место да дојдеме. Што да правиш? Власта е сладка. Му рекоа на царот на Охудоносор, о цару, жив да си довека. Ти цару му нареди на секој човек, нели, да се поклони на кипот, а кој нема да падне на земјата и стих и не се поклони да биде фрлен во жарена печка. А еве тука се јудејците кои што ги постави за управители на Вавилонската покрајина. Седрак, Мислак и Евденаго. Тие луѓе не се покорија на твојата заповед, о цар. Тие не им служат на твоите богови и не му се поклонија на златниот кип што си го подигнал. И вели, гледаме 13 стих на Охудоносор, кога слушнал ова, јаросен и бесен ги повика Седрха, Мисака и Евденаго веднаш ги доведува пред царот. Царот или било која власт не смее да се меша во заповедите од првата плоча на законот. Тоа е веќе мешање на црква и држава тоа што некојаш било, знаеме какви биле последиците и тоа што повторно ќе биде. Тоа е ова што го прави царот на Вуходоносор. Да, ако читаме тамо во Римјаните 14 глава, секјавате која Павле вели да се да ги почитуваме властите, да плакеме даноци и така натаму и така натаму, ако читате од таа цела глава, контекст, тој никаде не спомнува, не ги спомнува првите четири заповеди, првата плоча. Ги спомнува оние шесте од втората плоча кои што се однесуваат нели, на односот меѓу човечките односи и така натаму. Тоа е она што државата го регулира, треба да го регулира нормално за да има ред во општеството, но никако не смее да посегне по првата плоча и да заповеда со закон, еве дури и со закана казна, смртна казна, на кого ќе му служите и како ќе му служите и на кого ќе му се кланяте. Но тоа Навходоносор го направил дури и подосна на крајот од главата, кога ќе го возвелича единствениот жив Бог, тој па, пак, пак ќе заповеда, ќе, ќе им заповеда сега на сите народи да го почитуваат. И тоа не е исправно. Не можеш ти да му заповедаш на некого. Како и на, кој, на кого ќе му служи. Тоа е на слободната волја на човек. Така Господ не создал. Така реку. Но да, да одиме, да видиме, значи, Јаросен и бесен ги вика Седрак Мисак и Авденаро. Замислите си ја храброста, замислите си ја верата, која што, драги браки и сестри, ние треба да ја имаме. Ова е слика и прилика за тоа кој и каков треба да биде Божиот народ во ово последно време, кој ќе се случуваат многу по-бурни и слични и бетер настани од овие. Веднаш ги доведува. Пасите, пред да отидеме понатаму, може ли да најда 300 изговори Седрак Месек и Авденак? Нели на прашањето која се на Охудоносор ким го постави. Може ли да речат А туѓа земја, сега не разбравме ние што се кажа, не го разбираме јазикот ваше, не знам што. Па, може ли да речат, чекај, па ќе изгубиме работата, позициите ќе ги изгубиме, што правиме понатаму? Тешко нас? Или да речат, па добро, сите се кланјаат, сите го прават тоа, како што некојаш знаеме да кажеме, па сите го прават тоа, па зашто и ние не би го направиме? Популарно е тоа. Или да речат, па добро, тоа е краткотрајно, тоа е само за десетина минути, што? Што менјаат тие десетина минути? Меѓутоа Седрак, Мисак и Евденага, уште предходно во првите глави гледаме колку се цврсти во својата вера. Тие знаеле, тие биле свесни, кај тие 10 минути може да ја одлучат нивната вечна судбина. Не се изговориле, туку напротив, погледнете како одговараат. Навоконосир им рече 14 стих, дали е вистина Седрак Мисак и Евденаго дека вие не им служите на моите богови и дека не му се поклоните на златниот кип што го подигнав. И вели, и сега дали сте волни, еве ќе ви дадам втора шанса, дали сте волни да тоа го направите сега, кога ќе нели засвират свиралата и така натаму, да паднете и да се поклоните. И ако не му се поклоните, ја повторува каната директно, ќе бидете веднаш фрлени во жарена печка. И кој е тој Бог кој ќе избави од мојата рака? Колку дрско колку дрско настапува овој владетел, земски владетел, кој што и Господ го поставил, па Господ може и да го симне многу лесно, како што и денешните владетели се дрски, дрско му пркосат на Господа. Чепкаат таму кај што не смеат. На тие зборови, э, се извинам, 16 стих, Седрак Мисекев денагу му одговори на царот на Охудоносор, Па не треба ние да ти одговориме на тоа. Со други зборови, па толку беше очигледно дека ние не клекнавме. Нема потреба од одбрана, нема потреба да се браниме. Да, очигледно е, ние не клекнавме. И што велат понатаму? Нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од жарената печка и од твојата рака цар. Еве ја верата. Дали, браки и сестри, ние веруваме дека Господ може да не избави? Или, за жал, сме маловерни, што често пати во животот може да го покажеме. Ако ние веруваме дека Господ може, а да се сетив на онаа кампањата на Обама, Yes, we can, така беше кампањата негова, да, ние можеме. Господ е тој што може. Дали Господ може да не избави? Ако е така, тогаш зошто се секираме, зошто ќе се смени нашето расположение кој ќе отидеме на лекар и лекарот ќе ни каже некаква малку потешка диагноза. Да, може би таа првична реакција е нели нормална, природна, меѓутоа што оти? Ако кажал таква диагноза? Дали ние веруваме дека Господ може? Верата е во прашање, секојаш. Ако Господ може, тогаш нема потреба ние да не знам да фаќаме некакви врски или не знам да вработиме сино од керкната или не знам, пример, да ви кажу. Господ може. Господ се може. Или било, има x ситуации. Ако ние веруваме дека Господ може, ако веруваме како Седрак мисли Гавденаго, тоа ќе стоиме цврсто со целосно добро во, во Него, познавајќи го. Оти ни е близок пријател, знаеме дека може. Се секаваме на нашите предходни искуства, како што Елен Вајд вели, па нема што ние да се плашим од еднината, освен ако забравиме како Господ не водеше во минатото. Сетете се дека Господ можел, Господ го направил тоа и Господ може. Господ е семокен, семокен. Нашиот Бог кому му служиме може да не избави од жарената печка и од твојата рака, цару. Тој и ке не избави. Но сега овде гледаме една супер вера. Би ја нарекол. Но, ако тој и него направи, и ако не не избави, значи Седрак мисли, не знаат однапред дали ќе бидат избавени или не, но целосно му се предале на Господа, целосно му веруваат, знаат дека може, имаат искуство со тоа, Но е велат и дури ако не не избави, знај од цар, ние нема да им служиме на твоите богови, ниту ке му се поклониме на кипот што си го подигнал. Како е оваа вера? Верата која што ние треба да имаме, драги бреки сестри. Значи, Господ може, но може би неговата волја е поинаква некојаш. Дали тоа треба да ја намали нашата вера? Дали тоа што може би <clears throat> станува жешко во нашиот живот? Печката може би од, една, од еден, да речеме од кец, па на двојка е вклучена се. Име дека Навуходоносор на седмица ќе ја вклучи за овие тројца млади луѓе. Може би на двојка, може би на тројка е вклучена печката. Може би не е жешко, станува жешко, без оглед на, на каква ситуација, финансиска, здравствена, не знам, било каква. И дали поради тоа, не знам, ке изгубиме волја, нема да одиме во црква или не знам што, или треба да имаме верата. И во добро и во зло треба да го славиме Господа. Па што би биле ние поинакви од другите, да речеме, кои ете, и онака, како и така и веруваат во Господа, а, му се верни само кога им оди на добро, нели, како што знаеме да кажеме. А потоа кога тргињаат работите поинаку, ја нема верата. Ова е вистинската вера, вистина. Вели, да, ние знаеме, Господ може. И знаеме дека ќе не избави, но и ако не ни избави, еве. Може би така негова волја. Ние сепак нема да се поклониме пред Тебе и пред твоите кипови, и пред твоите лажни богови. Неверојатно. Станува жешко. <laughs> На тие зборови царот на Охудоносор се исполни со гнев, а лицето му се измени. Кон Седрак Мисак и Авденаго, вели Елен Вај таму, како, како демон да гледале. Буквално, така се изобличило неговото лице. Тој нареди да се вжари печката седом пати повеќе од колку обично им заповеда на силните луѓе од својата војска да ги врзат седрак мисек и вденадо и да ги фрлат во печка полна со ражарен оган. Неверојатно, седом пати. Предпоставувам, пошто обично така се граделе тоа сите градби од цигла била некоја таа печка, што како гориво служило, значи дрва, можда некој вид на масло, не знам, Молам? Шамотни тули, добро, да. Да, значи дрва, да. А, да, некој вид на масло, значи ја тоа реков. А, што е сега и како е постигната оваа температура седом пати појако, веројатно појаки количина. Сигурно не набавиле велешки брикет, мислам, <laughs> да стават во печката. А, како и да е, седом пати појако. Станува жешко, станува се пожешко. Но, зошто, што му требало ово на Навуходоносор? Да екзекуцијата биде побрза? Да ги спржи? Знаете ли дека Елен Вајд во Библијскиот коментар што кажува, како е низиниот цитат? Интересно да. Навуходоносор вели, чувствувал дека за овие храбри и верни момци ќе треба нешто, една значи, специјална <laughs> температура сила, за да може да ги, да ги уништи, да, да се фати казната, да кажам така. И вика, чувствувал дека Господ, нивниот Бог, со кој што тој бил добро запознаен, од нивниот живот и од предходната така му, може би ќе интервенира, <laughs> замислите си, до каде може да отиде човек во таа своја возвишеност и гордост, дека така, ете оне, се и се што и се може. Значи, чувствувал дека може би Господ ќе интервенира, па сега за да не му успее на Господа да ги спаси, седом пати појако. <laughs> Да, тоа е коментарот на Елен Вајд. Тој го пречувствувал тоа. И може би во ова се, се слага и она, знаете, дека имат изгореници од прв степен, од втор степен, како ги класифицираат трет степен и четврт степен, кои шо се нали, погубни. Меѓутоа, се вели дека оние изгореници од трет степен, кај што страдаат нервите, значи малку подлабоко влегува во ткивата и а, се по-безболни отколку од први и од втори степен. Нормално, затоа што нервите се тука уништени. И сега интересно е онака која размислувате во тој поглед, само кога е на дигресија, а, па како тоа, нели, знаеме дека на крајот, кога Господ ќе ја запали оваа земја, ќе спали оваа земја и некои ќе горат подолго, значи оние кои што според заслугите, да кажеме така, а па гјаволот највеќе. Што сега он ќе се мачи повеќе кога што ако горите подолго, значи после веќе ништо не чувствувате што што ќе горите. Меѓутоа, знаете што е, јас така размислував, сега не знам, ама, знаете, тоа е, кога, кога Господ ќе запали печката, тоа е поинако нешто. Како онаа капина која гори, па не изгорува, знаете. Господ добро ќе го намести тоа, сега да не изгледа, нели да го представуваме како таков, меѓутоа зборуваме за крајот, кога едноставно казната ќе ја примат оние кои што нема да се покајат, да тоа бидат, бидат вистина страшни болки, но нема да крајат вечно, како што некои сметаат, туку ќе изгорат и ќе нема ништо од нив. Прав, вика, ќе се сторат. И сега понатаму, ово е најбитниот дел. И така ги врза и со наметките, со обувките и со капите ги фрлија во обжарената печка. Бејќи царската заповед беше итна и печката вжарена преку мера, пламенот го ги уби луѓето кои ги фрлија Седрак Мисак и Евдинаго. Толку бил јак пламенот. Тука има една поука, може да извлечеме поука да кажеме дека не треба да се бавиме со тоа да го подполуваме огнот за другите. Знаете, у преносно смисло што се тоа може да значи, да се бавиме многу со туги животи и така натаму, затоа што ние самите можеме да се опечеме од тој оган, или нели, што били она не копај гроб за другиот да не паднеш ти, самиот во него. А тројцата мажи, Седрак ке и Евденаго паднаа врзани во жарената печка. Тогаш царот на Охудоносор се чудо не види и стана бргу ги праше своите советници, не ги фрлевме ли оние тројца мажи врзани во огнот? Ти одговорија, ги фрлевме царот. Тој рече, ама јас гледам четири мажи, одврзани, си се шетаат огнот и не им се случува ништо зло. Четвртиот е сличен, веле овој превел синот на, како синот на боговите, всушност поточно е како Божиот син. Станува жешко. И ќе станува уште пожешко, но знаете што? Нема таква печка, не 7, не 17, не 700 пати, појака, у која што Исус не може да влезе. Господ не може да влезе и да ви избави да интервенира. Нема, не постои. Господ може. Тоа го гледаме во случајот со Седрак Мисак и Евденагу. Цврстата нивна вера. И еве ја интервенцијата Божја. Господ може чуда да прави. Ши се шетаат одврзани и не име ништо и четвртиот. Е тоа е Исус. И, добро, не можеме да кажеме од текстот, нели, подосна, која ќе ги <clears throat> повика да излезат, кога ќе излезат, ќе излезат тројца. Седрх ке Евденаго. Не можеме да кажеме дали Седрх ке Евденаго биле свесни дека тука е Исус со нив. Како што често пати во нашата печка на проблеми и неволи, не може би не сме свесни. И не го гледаме. <clears throat> Се прашуваме дали е тука Господ со нас. Дали не слуша. Но бидете сигурни дека е тука. Тој се сочувствува со секој наш проблем. ја гледа секоја наша солза. Нема, значи, печка у која што Исус не може да влезе. Е, сега има разни видови на печки. Некоја може да ја подпали гјаволот. Некоја може да ја подпалат некои други за вас. Ама некоја може да ја подпали и Бог. Бог. Што се случува? Кој е единствениот резултат што го гледаме овде? Од овој оган. Господ дозволил, да, на Охудоносор наредил, седом пати појак. Кој резултат го гледаме? На Охудоносор приде на вратата, односно 25 стих го прочитавме. Единствениот резултат што огнот го постане овде е што јажињата ли што и да било тоа со кои што биле врзани се одврзале, изгореле да кажеме. А тие подолу ќе читаме, ќе видиме, ќе знаеме настанот, дека не ни мирисале на чап, а не па нешто да фалело, да им фалело. Што можеме да видиме во ова? Знаете, Господ некојаш дозволува да печката се вжари. Па како би извадил злато, како би извадил драгоценост тој од нас, од нашите карактери, ако, ако не го дозволува тоа по некојаш? И знае точно колку. Дали таму во Коринќаните 10.13 вели Господ не ни дава поголемо искушение од она што може да го издржиме, туку и секогаш и излез дава од искушението. Секогаш има излез. Или еве тестот, што Господ не куша. Не. Сето тоа е за наше добро. И од таа печка, а пазите, печката првин, може да е на кец, ако не добие Господ соодветен резултат, може да ја покачи на двојка, на тројка, на четврка. Меѓутоа нам не, нема ништо да ни фали, освен тоа што Господ сака да не одврзе од тие јажиња со кои што може би сме врзани, јажиња кои што може да бидат различни, може да биде егоизам, може да биде себичност, гордост, може да биде зло, може да биде Било што. Некој длабоко вкоренет греб, зависност од некоја работа, од било каква и да е. Нешто што не врзува. Господ ќе дозволи да ја вжари печката повеќе тоа за наше добро. Да ја одврзе тие јажиња. И како што гледаме овде, Огнот кој што е наменет за да ве уништи, не ви може ништо. Не ви може ништо. Ако сте верни, ако го чувствувате Господа, дека е тука, то има некоја намера со нас. Дали во евреите таму 12 глава 6 стик вели Господ кого сака, ти е и казнува некојаш. Се со цел да спаси И знаете што, Господ подготвува висока позиција за нас. А колку повисока позиција, толку и искушенијата, и тешкотиите можат да бидат пожешки, пострашни, поголеми. Затоа да не се грижиме. Да имаме верата што имале Седрах Мисах и Евденаго. Видовте каква е таа супер вера. Идат времења кога на вистина овие сцени ќе се повторат. повторат. Денеска имаме секој од нас по некоја печка. Тие пробни печки, да ги кажам така. Кец, двојка, тројка, не знам колку е. Меѓутоа, кога ќе дојде тоа време, кога новиот светски поредок, ќе не тера да се кланјаме. Вчера спомнав, на удар, барем еве сега кај нас, пошто ние по поконзервативни обшество навака на истокот, на удар, барем кај нас, е бракот, семејството. Се сегавате да го зборувавме за илуминатите и за нивниот план за воспоставување на нови светски поредок, спомнавме дека една од целите е уништување на семејството. бракот, семејството. Зошто госп... гјавол таму удира? затоа што бракот Што е бракот? Да, во ред темел на секој обшество, но и тој е Божиот лик во човекот. Че кој рекол таму Господ, ајде да создадеме, да ги создадеме според наш лик, да создадеме според наш лик, и создаде маж и жена според Божи лик. Божиот лик е семејството во суштина. Дали и тие се, и тие се семејство, да кажам така, нели? Да, И рековме, да, и нормално, после, нели, плодете си и множат. А, и рековме и вчера, спомнам, може би, не може би, сигурно, знаеме и многу скоро може да биде тоа, да следниот удар биде на саботата. Тие две први значи, институции уште созда, направен, воспоставени од Господ уште во рајот, уште предпадат во греф. А тоа сигурно ќе биде. Елен Вајд кажува дека во последно време токму саботата ќе биде прашањето околу која ќе се судира. Видете, денеска борба при пукување дали тоа треба да се озаконат истополови бракови и работи кои што едноставно мирисаат на Содом и Гомор. тоа? знаете, се уште кај нас е конзервативно обществото, но како што некој рече вчера, ќе се успее во тоа. Иде ден и време кога ние ќе дојдеме на удар. Пазите, тие креатори на овој светски поредок, меѓу другото, сакат да го срушат и православието. Но подосна ќе дојдеме ние на удар. Ако ние тие денешни секојдневни печки не ги поминуваме со вера, тогаш како ќе ја поминеме таа вжарена печка која што ќе биде седом и не знам колку пати повеќе? Тогаш во тие тешки искушенија. Господ нека ни е на помош и да се сетиме, на крајот завршувам, да скратам, со Исаија 43 глава, од први до четврти стих. Стихови кои што малку имаат некоја врска и со минатата кратка тема што имавме за света вечера. 43 глава Исаја од 1 до 4. Сега вака зборува Господ, кој те создаде, Јакове кој те створи, Израеле. Не бој се, зашто јас те откупив, Минатиот, мината саот разборовме за откупот, со што беше платен. Те повикав по име, ти си мој. Негови сме и по создавање, и по откупување. Кога преминуваш преку вода, со тебе сум. Зарем него спаси целиот Израел од Египет, преку водата. И тоа, <laughs> какво ли беше тоа избавување, <laughs> сетете се само посуво одеа, посуво среде море, ни калне залепија на своите обувки. Додека непријателот беше потопен пород. Значи, или преку река, кога ќе преминуваш преку вода со тебе сум или преку река, нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ќе изгориш, пламенот нема да те опали. Тоа е тоа. Што го доживеале Седрак Мислекев Денаго. Зошто јас сум Господ Твој Бог Израиле, светец Твој Спасител, го давам Египет за Твоја откупнина, ги давам Етиопија и Сева место Тебе. Некој речни користи овде, нели, Исаја, <laughs> човечки, трговски, да кажам. Иако знаеме дека откупот подосна, нели, ќе биде исплатен со Христовата скапоцена крв. Зошто си скапоцен во моите очи, ценеци и јас те возлюбив, затоа и давам луѓе за тебе и народи за твојот живот и на крајот и својот син ќе го давам да додадам јас. Имајте вера, цврста вера, станува жешко и ќе биде уште пожешко. И овде станува веќе жешко, па за тоа време е да привршиме. Нека му е слава на Господа. Имајте вера и Господ ќе води се. Амин.